Sarako begene baiteko biztan dena usaian bezala, ganes, etxe berri garai, egunon? Ba, ez zuri ere, pampi, eten zule duzi ere. Hala, pesta giroan ziztera gaiten ginoen sara, na? Eh? Ba, hai, beraz, mintzatuko naiz, biak, bestak segitzen dutela, goizian trinketeko zeraian erriko den primak, amagetan trinketian pilota pala eta xoko torneua, hauren batean puzgarriak, hauren zat plazan, bortzetan errebotean eskuska partira, seietan trinketako finala, e, seietan plazan berzuariak Amets, Arzeluz, Elisabet, Etxaundi eta Oier Uristi, eta zazpietan sosketa, behatziek eter ditan burrumba elektro, elektro xarranka, e, eh, ameketan zuz ziriak, eta ameketan besta bukatzeko dantzaldia Joselu nahi Eta errepesta, izanen daugiaren bortzian, kiroltegian, e, seietan eskuzka partida kalberekuna beste bid Valenziaren kontra, e, zazpitan aperitifa eta atzeko behatzietan afaria alaitua txarrangarekin, menua, xingarra, beloinarekin, xerritiki herria, ilaxuriarekin, gazna, pastiza, arno, kafe ondokoarekin, oita bi euro. Beraz, besta hon deneri, barumateko aratzaldeko lastarketa, eunta berroi baziren, lehemizikoa apesetxia azier berroita bos minuta eta oita mabiz segundotan, bigarren Alonso Xavier, berroita zazpi minuto eta oita segundo, lehemiziko zaratara gaxen matio, berroita zortzi minuto eta oita mazazpi segundo, bigarren Garcia Simon berroita betzi minuto, oita bost segundo, lehen emazia, goiko txian eria, berroita eta oita bi segundo, horra, izi gerri ungi pasatu da, eh, eta gero, aratzeko konzertuan ere, dantzaldia, e, mila eta egun bat sarrera izan dira. Bon, igandian meza, orguñako klikak agroiztua bihiri dahietan betera bederanoekin doriek eman dituzte, erik, erikoetxean batiet labor hausatezak, t-shirt bana eman diote kirolari xapeldun eta xapeldun deri. alatzaldean, eta sekulan ez bezala izigeriko jende izan da, egan behar da, e, mozo gotua ziztela, eta e, jokuak ederak induztela. Alatzean ere, oino bazen jende, altsutu guren kantarien entzutzeko, eta tiri, han, tiri, taldearen dantza egiteko. Astelenean, Orain astolak antolaturik iraganda bazkaria, zikirua jatea. Irunta berritama bat jende parte hartu dute. Saku gehiagetan ere eta, eta dantzetan ere izan da jende. Gero buruileren zazpitik eta sortziakte erakusketa txuri hartia antolat, antolaturik bere gelan. Hemen sortzian, estezkenez, erizan, kantaldia, oitabat, mendixolak taldearekin. Eta lezetan, Ogoia, oitabata bi, eta ba, eta oitabien kalakan taldea. Oitabien igandez izeretako lepuan usotegia tradizionerako besta. Amagetan lantegi eta baserita salmenak. Amagetan egiten botar auzea partida, egiten xapelketa. Horren ez dian etxelazko eta sarako itzamen berez, berezia. diointan Baskaria menua entzera da aretxegia, gazna, desestak, no, kafe ondo kuarekin eta txampaina. Hmm. Oita bortzero, xastelak hartu behar dira. Hemen sortzia intzin, salgai erriko etxien, hor dago eta erriko estatuan, eta pleka Oita bortzian, astezkenez erizan kantaldi esai taldearekin, Gero, erretretatuen urteko ateraldia, iragaren da, urriaren bilan, astezkenez, autobusa egire parka lekutik abiatuko da, sortzitan. Bardozko egian gozaritik ia, izokinaren etxia bizitatuko peroradeko egian, eta bazkaria kainot be, belestu baserian, izenak ematean, buru, izenak eman, buruilaren ogoia intzin, eriko itxian. Izen ematean, oitamak ero parte hartzia egun horrentzat. Egun hori ahal duzuen guziek, e, e, egun goxo baten pasatzeko elkazekin. Mm. Gero kirolak, besetako kirolak, pilota luzara artekoak, eta bortairu mati galardi peio mustik uh, muskez bakato. Batxi, diribaren horian eta ugiak, Ludovik galdu amairu eta zazpi, deparedez eneko galarra gatome boirteru horian amagate bisente, eta iturbide jongren kontra, eta gaztiak, atzaldeko lauetan, izoko bisente, komerkiliana, arri zabaleta, joriz, eh, er, bidiondo matio eta izoko, iban galdu amairu eta amar munoeneko erregerrat toan, kastera andoni, larretxia gorka eta zanzinen esantiren kontra. Igan dian amarrek eta terditan, plazan, luzara karrika erberu Frederik, peletra baina, darri bilagaineko, Iarramundo Rafael eta Ontsalo Frederikek irabazi, sortzi eta Zistiak Joel, Etxeberri Sebastian, de Zerom, Iriarte Peio, eta errandone xanen kontra. Tastelenean, sarako selekzioak sortzi, eh, eh, galdu, sortzi tamar ustaitzen kontra. Eskuska trinketeko lehiaketak Monsu Dukazok Berroi, Walter Gizanduk, oita bat eta hospital Bilbao eta zorzi, lagalda arizmendik berroi. Beraz, astezkeneko finala, Mons Dukazu, lagalda eh, kontra izanen da. Horre, gongo berriak, pasazue, beraz, aste hon bat, eta berzaldi berzel, bat arte. Ba, hori gokere gaiten auzugu ondoko aldi bat arte, pausazite ongi. Ba, mirezke, deituko zauzten, noiz hasiko nahi zen. Ongi da, zure... Bon, are, adio, ba, pasa Bai,